Emma Roberta Steiner estis usona componistino cae dirigento, quiu ancau ludis roloin de regisoro cae teatra productanto, oro sarchanto, comisiisto cae humanista preleganto. Emma nascicis en Baltimoro, Marlando, en familio de mixita i talentoi cae temperamentoi. Si a patro esti severa cae tradizia melitisto, cae si patrino talenta pianisto quiu bone instruis sian filinon. Ema montris fruan cae et septan capablon ce la piano cae componado, tiel che si comensis componi ie la agio de sep. Si scrivis ian unuan dueton en la agio de nau, Antau la dec unua iar ajo, Emma componi sian unuan operon Aminaide, qui es unua seno estis presentita ce la el tara music lerneio Pibodi Conservatorio en Baltimoro. Malgrau sia videbla musica talento, sia familio Nec curagigis, nec classis sin studi musicum profesie. Ema devis forcuri de sia heimo por secrete dirigenti concerton en Pensilvanio. Pro tio la patro pli severi controlis sin. Sed, en la agio de dudec unu, si successis evitis la strictam controlon de sia familio transloquigi al Chicago cae accepti laboron qui el help directoro de la America Music Teatra componisto cae regisoro Edward Everett Rice de la Collier Opera Company La excentra Rice faris audat san passion quiam dungi virinoin estis presca sem precedenza Rice ocasigis unu el la plei gravai momentoi en la historio de la musica teatro en Usono. Li estis organizanta la musicalon Florindi or the Origin of the Cake Walk, fine premierita en 1898. Tiu ci musicalo farigis la unua musica teatre spectaclo quiu presentis tut nigran rolantaron. Per tiu musicalo comensigis la representado de Afric de Venai usonanoi sulle sceneioi de Broadway. Tiui inclusivai homoi cae ties agadoi influis Emma Steiner, quiu, lau raportoi, rifusis cae esti limigita de la tiama i genra i baroi, cae ricevi specialan tractadon pro esti virino. Dun tiu ci periodo si lernis directad metodoin cae la tecnicajoin de teatrai productadoi. Malgrau que en la sequa iaroi si dirigentis quelcain voyagiantain malpesain oper compañioin, cae si opero Fleuret gainis bona in recensoin en du iaroi, la carriero de Emma vere comencigis ciam sia maestra compona talento successis en 1893. La german usona directisto cae violonisto Teodoro Tomaso successe el montris quar el siei pezzoi ce la Monda Columbia Expositio de Chicago. La sequan diaron, si gvidis presenton de siai proprai vercoi en Nov Yorko cun la tre respectata Anton Sedol Orchestra. Laudiri, Emma opinis che tio estis la prei fiera momento de sia carriero. Si fondis sian propran oper companion, la Emma Steiner Gaiti Opera Company. Serio de concertoi con la New York Metropola Orchestra plus solidigi sian reconon kiel dirigento. En usono, Emma Steiner cae Caroline Bonichols estas consideritai kiel la unuae virinoi kiui vivtenis sin per regisorado dum sia vivo dauro, ema esteini regisoris en priol ses mil presentoi de operoi, operetoi cae aliai vercoi, inclusivi de quelcai proprai. Si vercis sep operoin, cae centoin da music pezoi, bedaurinde la plei multo el siai vercoi estis perditai en stoqueia forbrulajo en la fruai 1900 iaroi, igis malfacile acidi finanzadon por monti spectacloin. Do Emma Steiner decidis voyagi al Canado por occupigi pri or serciado. Al veninte tien, si presentis sian opereton la eta usaro por finanzi l'esploron. Emma ne trovis oron sed si faris mirindan el trovajon de grava stana i cuseioi quii spronos la creadon de mino cae al portus prosperon a la canada regiono si educigis en mineralogio cae metalurgio en la universitato columbio Dum tiui dec iaroi de min prospectisto si componis du operetoin, The Man from Paris, cae de Burra Pundi, cae alia in Reen, en Nov Iorco, si unui presentis sia in teatrajoin, harmonio cae discord, ce l'America Museo de Natur Historio. Sed La croniu de la reveno de Emma a la noviorcae seneioi esti sia quindeca da treven concerto ce la Metropolitan Opera House, marcante duon jarsenton da carriero cae arta eminentetso.